для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца-артыстка Ліка Пташук. Міканор заходзіў на двары, у хаты, у хлявы, на прыгуменні, дзе каго мог пабачыць, загадваў заўтра ісці рабіць грэблю. Побач пакорліва цягнуўся грыбок, то падтрымліваў у нясмелым аге, то зусім маўчаў. І прыйшлося зноў Меканору ні аднаго ўгаворваць, ні з адным нават лаяцца. Нібы і не было ніякага сходу, ніякай пастановы, ну хоць ты пачынай усё спачатку. Праўда, чарнушка, да якога Меканор з грыбком збочылі найперш, сам слова не сказаў супроць, але затое жонка яго так накінулася клінучы і балота, і грэблю, сход дурны, што Меканор выйшаў з хаты, не даслухаўшы ўсяго. Васіль дзяцел на міканораў загад нездаволена засо падвёў вочы ў бок. Тут са сваім няўпраўка і без таго круцісся. А пазней гора будзе адарвацца на грэблю, адказаў міканор. Горай то горай, Ды да і цяпер. Іван зайчык сустрэў весела, ахвотна сказаў, што прыйдзе, калі толькі міканор з грыбком пачастуюць гарэлкай. А пастаў міканорку бочку гарэлкі. Ну пастаў бочку гарэлкі, дык не тое, што я усе прыпусцяць на выперадкі, ей богу міканорка, прыляцяць от пабачыш. Толькі скажы прыляцяць на гарэлку. Ну можна, канешне, тую гарэлку і не весці, толькі паабяцаць, ну будзе маўляў, А потым як сабяруцца, скажаш, няма, Вось смеху будзе. Ларывон, якому трэба было прыехаць з канём, заявіў на адрес. «А што я, гарбаты? Другія без коней, а мне да так каня губіць?» «Прыходь без каня», – ускіпеў Міканор, – «у балота палезеш канаву капаць». Здавалася, паус... пасля ўсіх гэтых спрэчак, усёй гэтай прыкрасці, такім прыемным павінна было б прыйсціся ветлівае абыходжанне глушака – які не толькі сказаў адразу, што абавязкова прышлі Яўхіма з канём, але нават пахваліў, што добрую справу пачалі рабіць. Хоць таксама жветліва без лішняй гаворкі правёў глушак іх за вароты, а ў Меканора такое было адчуванне, як бы даткнуўся да чагосьці слізкага і холоднага. І ўсё сяло абышоў Меканор, ні аднаго двара не мінуў, вяртаўся дахаты ўжо ў добрых поцемках, стомлена ўзрушана думаў: зноў столькі прыйшлося ўгаворваць, упрошваць, дакараць, нібы гэта грэбля, не ўсім, а яму аднаму толькі і трэба. Вось жа людзі, што б не сказаў зрабіць усё насуперак, як бы бяду быццам бы ім, якую рыхтуеш. Раніцы ледзь толькі ў расхрыстанай забрэднай сарочцы басаногі выйшаў міканор на ганак, кінуў вачыма навокал і прыслухаўся: збіраюцца на грэблю людзі ці не збіраюцца. І ўбачыў за плотам Васіля, які паіў жолаба каня на халаднаватай роснай траве, і ён падышоў да хлопца паздароўкаўся. Ну што, на грэблю Васіль збіраешся. Васіль адвёў вочы ў бок, буркнуў, як адмахнуўся. Ну пойдзе нехта. А чаго это нехто? Ну, мабуць, дзед пойдзе. А чаму ж дзед, а не ты? А мне тут работы па горло. Усім дома работы па горло, сказаў Міканор. Гэта ж не сакрэт. Дык калі кожны будзе дзядоў ды баб пасылаць, а сам дома сядзець, вот грэблю мы зробім. А тут ты за мяне рабіць будзеш, спытаў Васіль. А тут і там ніхто за цябе рабіць не будзе. Міканор загаварыў грозна і загадна. Тут як сабе хочаш і рабі, хоць дзеду, хоць валодьку паручай, а на грэблі кеп быў сам. Міканор павярнуўся і злосна, цвёрда пакрочыў да хаты. Отжа натура, так і глядзіць, каб збоку перасядзець, летні лаяўся міканор, думаючы. Аж калоціцца, каб не перарабіцца другога. Малако, шчы матчынай не абсохла на губах, а ўжо за ўсіх хітрэй быць хоча. Не першы раз успомніў вайсковую службу. Папаўся б ты мне там такі, Я б цябе не сакрэт. Умэн чалавекам зрабіў бы. Ну нічога, нічога, дайце час, думаў Міканор. Ён і тут каго-нікаго па-людску рабіць, навучыць. На грэблю выехаў удвух з бацькам не вельмі рана, каб адразу ўслед пацягнуліся іншыя. Але праз тыя паўсяла, што ехаў вуліцую, давялося ехаць адным. Ніхто не далучыўся, ні на калёсах, ні пешкі. Вось так адны і выехалі ў поле. Але ўсё ж Меканор не трывожыўся, бачыў, што людзі збіраюцца, раней ці пазней падыдуць. І душу яго поўніла нечага нечаканая святочная радость. Вось ён, той даўно чаканы дзень. Дзень выдаўся як на заказ. На лагодным агромністым прасторы не было ні адной хмурынкі. Толькі на небе зіхацела вясёлае скрыстае сонца. Агароды, куп'істы выганны, якім чарнушкавых федька, сцярух аблавухую свінню – ціхія зараснікі за сажалкою і поле, што выходзіла з-за зараснікаў. Усё гэта радасна, святочна праменілася, нібы таксама ведала, які важны сёння ранак. А ўсё-ткі чым бліжэй Міканор пад'язджаў да грэблі, чым далей азіраючыся на хаты не бачыў нікога следам, настрой яго паціху хмурнеў. Калі ж прыехаў цагельню і спыніў каня на ўзболутку, раптам пачуў сябе зусім ніякавата. Ён як камандзір без войска. Праўда, на другім баку, дзе відніліся на выспе алешніцкія стрыхі, Таксама не было ні душы. Нават Галіс яшчэ недзе збіраўся. Меканор заўважыў, што над тванню, на дзяржавай балотнай вадзіцай яшчэ дыміцца пара. Паспрабаваў супакоіць сябе. Рана мо выкаціўся. І каб не траціць попусту час, ён паслаў бацьку вазіць пясок, а сам стаў размячаць пачатак грэблі паставіў некалькі вешак, пралажыў канаўкі, здагадаўшы, што такі канаўкі рабіў летась, калі паказваў, як капаць акопы. За гэтым заняткам ён і ўбачыў дзве постаці, што ішлі к грэблі аб нечым гамонячы. Звуталік ён пазнаў цётку сароку і дзядзьку зайчыка. Каля міканора сарока як бы схамянулася і агледзелася. О, бегла! баялася, каб не спазніцца, а прыбегла адна моя спадніца. Спадніца адна, а ў штану трое, паспрабаваў падтрымаць яе жарт зайчык. І спадніца адна, і штаноў мала, нешта курані заспалі. Слухаючы вясёлую гамонку цёткі сарокі з прымаўкамі, з прыбауткамі, Меканор заўважыў, каля цагельні паявіліся яшчэ калёсы. Ужо каля яны, калі яны былі блізка, Меканор добра бачыў, што едзе чарнушка з дачкою, за цагільні выплішчалася яшчэ постаць з жалезніком. Меканор яшчэ здалёк разгледзеў: гэта ж Хоня ідзе. О, пакуль парадак у табары сваім навёў, загаварыў Хоня, як заўсёды жвава, бадзёра, думаў, спазнюся зусім. Вочы пазычыць баяўся прыдзецца. Але ж не, хоць ты задавацца пачні, ледзь не першы прыйшоў. А калі б у арміі так цягнуліся, дак камандзір на цугундар узяў бы, не рады былі б, сказаў міканор. А ты бы тут узяў бы га, параю зайчык, даў аднаму штраб, другога у кутузку, О забегалі б не бойся. Хто забегаў бы, а каго не вельмі-то і пагнаў бы, разважліва прамовіў Хоня. Зараз вучоны ўсе. Волю знаюць. Дысцыпліны трохі непагана б, не сакрэт, сказаў Міканор. Яны курылі, гаманілі, то пазіралі ў бок цагельні, ад якой паўзлі яшчэ калёсы, ды ішлі хісталіся ў вадзе некалькі постацей дзядзькоў, то аглядваліся на той бераг, дзе збіраліся алешнікаўцы. Там таксама людзей было не густа. А сонца, бач ты, прыпякае, высока ж узлезло. Хто мяне цяпер са двара, ні свет ні зара, пашкадавала сарока. Шчэ б магла тое сёе другое перарабіць. Усяго не пераробіце, цётка ўдоцця. Тое сёе яшчэ б ухапіла, чым тут тырчаць няміла. А вы б падрамалі, як каторыя, адазвалася са смехам Ганна, зірнуўшы на некалькі дзядзькоў, што разлегліся ў траве. І хоць сабралася людзей пакуль небагата, Меканора чуў: нельга болей марнавацца. Хто прыйшоў з тым і пачынаць трэба, Няхай прывыкаюць да парадку і тыя, хто тут ужо і тыя, якія прыйдуць, будуць ведаць, як пазніцца. Ну што ж, валаводзіцца няма калі, як бы ажыў Меканор. Ну да чакання адразу адступіла. Пачнём? Ён зірнуў на чарнушку, на бацьку, які прывёз і сыпаў воз зямлі. Ну што, вы, дзядько, і вы, тато, будзеце вазіць зямлю. Тётка Аўдоця, а вам капаць і накідаць на вазы? Меканор не даў слова сказаць тётцы-сароцы, і павярнуўся к Андрэю рудому. А вы, дядька Андрэй, Міканор глянуў на барадатага пракопа, будзеце з дядькам пракопам, дядькам Іванам і Васілёў рабіць грэблю. Міканор спаткаўся вачыма з Ганнай, улавіў кпінку. Бач ты, як раскамандаваўся. Але Міканор не падаў выгляду, што з неякавеў трохі і прамыў яву цвёрда. Ганна і хадоська будуць усім памагаць. Мікаор мелькам заўважыў, што бацька не едзе, раўніва сочыць за ім, як бы баіцца, што ён міканор у чым-небудзь памыліцца ці не ўпэўнен, што паслухаюцца яго людзі. І разам з тым збоку відаць было: бацька зяў шчасцем, бачыць сына на чале столькіх людзей. Усіх лічыць, куранёў Меканор паказаў на дзве вялікія вехі пастаўленыя яшчэ зімой на радкі дробных вешак які уткнуў толькі што ось так вот ідзем у шыркі вось тут пасярэдзіне грэбля а вось тут па баках канавы чтоб вада сцякала Ён угледзеў у другі бераг. А вось там, на тым баку, ну, бачыце, відно вешкі. Відно? Вось там канец грэблі. Туды трэба весці яе роўна як штык. Зразумела. Міканоры сама чуў, што на долі яго выпала неабыякая роля. Гэта адчуванне было ў ім не ўпершыню. Было яно і на сходзе, калі яго назначылі, і потым, калі думаў пра грэблю, Але вось цяпер справа, якую раней толькі ўяўляў, станавілася дзеяннем, і не аднаго яго, а многіх людзей і важнасць гэтай ролі як бы вырастала. Не на каго іншага, а на яго міканора глядзелі людзі і чакалі загаду, куды ісці, што рабіць, і ад яго залежала – размеркаваць, паставіць усіх так, каб работа пайшла добра, суладна, разумна. І няхай тут небагата людзей сабралася, але ж не адзін ён тут такі, што ў бацькі яму годны гадамі. Гамандаваюць усімі, што не кажы, цяжэй, чым аддзяленнем, якое б яно не было. За службу пабачыў Меканор, што свет навокал вялікі. Але ў гэтым свеце не было для яго нічога большага, як вось гэтая купка людзей, як грэбля, якою яму належала пракласці цераз балота. Ну от, сказаў Меканор, як бы паказваючы, што загады, якія ён толькі што даў, ёсць нішто іншае, як загады. Ну астатнім капаць канавы. Ён адмераў кожнаму дзялянку, не вагаючыся, не закасваючы штаноў, як бы кідаючыся ў атаку, рынуў у рудую спрозеленню твань і ўехаў у яе аж па грудзі. І чуючы, як мяккае цёпла ахінула цела балотная гушча, Меканор амаль без націску садзіў у твані рыдлёўку, узняў на ёй бліскучую аладку, з якой весела цурчала вада, і шмякнуў на водмаш. У ямцы толькі што зроблена рыдлёўкай было ўжо ледзь не да верху вады. Меканор зноў ваткнуў рыдлёўку побач ямкі, зноў узняў аладку твані і кінуў цераз плячо. І хутка ўжо не адна дзясятак рыдлёвак ускідваліся, пляскалі мокрым цестам твані. Міканор чуў гэты пляскат, лавіў позіркамі ўзмахі рыдлёвак, і яго брала весялосць, быў нік, асабліва дужык. Хацелася спрачацца з другімі сілаю, спрытам, гнацца на выперадкі. Ён браў і браў балотнае цеста, кідаў і кідаў на водмаш. І ўспаміналася яму вось, як ён капаў акопы. Толькі што яны былі ці ў сухіх хвойніках, над прыпецкай градай, ці ў пяску між вербалозу. Там ладная вайсковая рыдлёўка часта скрыгатала аб каменне. А вось тут багнаватая мяккасць і не чуеш нават, як улазіць жалеза. Багна аплывае з беражка. А вось пясок таксама аб'язджаў, як не заўсяд та кідаў рыдлёўкамі канор на дарогу ад цагельні ўсё ж паглядаваў і раптам убачыў як цягнулася яшчэ кубка куранёўцаў у ёй ларывон і яўхім глушак як звычайна ўжо ўбачыўшы іх пачуў прыкрасць не дабіўся ён суда тады над ларывоном і яўхімам за калядную бойку выкруціліся нейк Хадоська казалі памагла, кінулася выручаць свайго яўхімку, падгаварыла глінішчаскага бедака. І той сам стаў за іх старацца. Но ну, нічога. Цяпер без таго думаць будуць перш чым у бойку лезці, а ўлезуць. Другі раз не выкруцяцца. Пазнавата героі сустрэў Хоня. Нічога паспеем. Ларавон магутной рукой лёгка пакруціў рыдлёўку. «Не вельмі ты нарабіў без нас, што разяўляешся?» «Ну, не, чаму? Зрабіў трохі?» – адказаў Хоня. Яўхім кінуў позіркам на Ганну, буркнуў строга Ларавону. «І ты языком не пляскай!» Ён папрасіў Міканора ветліва і паслухмяна. «Ну, які загад будзе?» Міканору ваткнуў у твані рыдлёўку, У мокрым, зарудзелым адзенні вылез на дарогу, пайшоў мерыць дзялянку. Ларывону страх, як не хацелася перціся ў гэту твань, гэта было добра відно па яго гладкім панурым твары. Яўхім жа, пабачыўшы сваю дзялянку, зарагатаў: "О, это работка! І наробішся, і накупайся!" З тым жа вясёлым бесклапотным рагатком ён шухнуў у твань і гарэзна пазваў Ларывона: Лесня мніся, Ларывон, каяцца не будзеш. Ну лезь жа хутчэй, то бач, колькі другія ўрабілі, не дагоніш. З Ларывона пачалі пасмейвацца. Ён злосна мацюкнуўся, схіліўся закасваць штаны. Марудна, нядружна, хто сам сабою, хто з канём, з калёсамі, куранёўцы патрохі ўсё ж сыходзіліся. Міканору не раз і не дава, даводзілася вылазіць з балота, мераць дзялянкі і паказваць, дзе што рабіць. «Э, начальнік, адстаеш!» – сказаў яму Хоні, які капаў побач. А другія падтрымалі. «Няма з каго прыклад браць?» «Няма!» «Это яшчэ пабачым!» Задзіраста крыкнуў Міканор, беручыся за рыдлёку, але толькі пракапаў з паўтара метра, і як зноў давялося вылазіць. Прыцягнуліся, яшчэ трое. Акурат уз'ехаў на грэблю з возам зямлі чарнушка, выспадрыгваў на бярвеннях на галі, што трашчала пад коламі. Чарнушка абмінуў некалькі горак, якія свежа жаўцелі на грэблі, спыніў каня і выцягнуў за ручак воза дошкі. Трохі зямлі абвалілася, ён узяў з воза рыдлюку і стаў скідваць астатняе. Пачала расці яшчэ адна горка. Міканор – назначыў тых, што падышлі цяпер, раскідваць горкі, раўняць і ўтоптваць. Ён жа хацеў бы ўзяць зноў рыдлёўку, але Хоня, які вылез з канавы, запыніў яго. «Пастой, пастой, Міканор! Знаеш, што я падумаў? Ні да чаго это, брат, што ты за жалязняк бярэшся? Табе во, увесь час людзей трэба бачыць, знаць, хто што робіць, кеп кожны чуў, што пад кіраўніцтвам, пад наглядам, значыць, Ну, не сам па сабе, як авечка якая. А то ты рыйся там, як крот, а не крыўдай. Таго не бачыш, як другія капаюць. Ці глыбока капаюць, ці па лініі робяць. Это не сакрэт, я і сам думаў, прызнаўся Міканор. Дык гаварыць буду, скажуць, гуляю, маўляў. Ай, няхай пляскуюць языком, каму хочацца. А калі ўжо ўзяўся кіраваць, дык кіруй, адказаў Хоня. Яшчэ раней такую параду даваў яму руды Андрэй, але Меканор слухаць яго не стаў. Хацелася ўзяцца за самае цяжкае, каб бачылі, як рабіць трэба. Думаў, што ўсюды ўправіцца. Цяпер слова не сказаў супроць парады, бачыў меліорацыю. Не сачыў амаль за другімі і не кіраваў ён. «Дакапай тут, дядько!» – сказаў лесніку Мітю – бо я толькі раблю, што лезу ў канаву да вылажу. А здаўся, падчапіў дзядзька ігнат. Здаўся, І хто б мог падумаць, калі тое пачыналі, а ўжо столькі рабілася не так, як трэба. Адзін аказалася звужае канаву, другі ўзяў мелка, Трэці бераг павёў няроўна, не вельмі прыемна папраўляць дзядзькоў, але нічога не зробіш, трэба парадак павінен быць. Дзядзькі, мабыць, такі бачылі ў ім начальства. Амаль не спрачаліся, паслухмяна рабілі тое, што казаў Міканор. Толькі іншы раз апраўдваліся вінавата, але слухаліся, папраўлялі працу. such good. sábado. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка Лікапташук.